dachte, ein bisschen Mut, ein bisschen Geist, wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt. Einer hatte starke Arme, doch er war kein großes Licht. Der andere hatte Geschichte. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist. Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt. Einer der war deutscher Meister, doch zum Küssen viel zu scheu. Der andere war ein Casanova. gut. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist. Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt. Wenn ich nur wüsste, wo er Ja, welkom in Berlijn. Geëerde Patapoe-luisteraars. We staan hier op de Wittenbergplatz. Hij, eh, gaat haar waaien. Jullie luisteren nu naar de grote burgergilde Heiligenhaven uit 1253. Prachtige wapens gehuld in eh, rode jasjes met petjes op. Eh, mooie blauwe vaantjes met daarop de wapen. Het ziet er wel modern uit. Ik denk uit eh, West-Duitsland ergens. Ik geef hier een concertje. Ik fietste er net langs en... hier in het eh, literatuurhuis aan de Fazanenstraat. En daar eh, is net een bijeenkomst afgelopen over eh, de antropologie van het horen, zoals dat heet. En het heeft als titel um, het, ehm, wie heet het, deze Veranstaltung genau? Uh, weet je, ik praat hier met iemand van de das Ohr als Erkenntnisorgan ah, ja, mit einem Fragezeichen und dann zur Anthropologie des Hörens. Ja, und Sie äh, haben da äh, gerade äh, den Aufstand äh, des äh, Ohres äh, <laughs> verkündet, sozusagen. Ich glaube, für manche war das überraschend. Es war deshalb, glaube ich, überraschend, weil man, wenn man über das Ohr, also über das Hören spricht, meistens nur entweder spricht über das Verstehen von Text, also das Verstehen von Sprache, oder über das Hören von Musik oder das Hören von Geräuschen und nicht weiter nachdenkt, was denn das eigentlich ist. Aber man kann nicht hören ohne Raum. Und meine Entdeckung im Laufe der Hörspielarbeit der letzten 20 Jahre war einfach die, dass das Hörspiel ein Raumspiel ist. Und das ist immer eine falsche Genredefinition ist, wenn man von dem Hörspiel als Zeitkunst redet. Nein, Hörspiel ist Raumkunst und viel mehr Raumkunst noch als die Musik, die ja im, Gegen, im gegenwärtigen, wenn Sie also ein, ein Konzert äh, veranstalten, dann äh, sitzen Sie sozusagen in einem Event das Hörspiel ist kein Event, das ist kein Ereignis, sondern das Hörspiel ist ein Raumkunstwerk, das erscheint im Programm und dieses zufällige Erscheinen, Aufscheinen dieses Hörspiels ist ein Aufscheinen eines Raumkunstwerkes, plötzlich im Alltäglichen. Sonst ist das Radio ja nur Tapete im Raum, nicht? Oder es ist ein, ein kleiner Punkt im Raum, aus dem einer quäkt, eben dieser kleine Mann, der gerade seine Nachrichten liest oder die kleine Frau. Und äh, diese Entdeckung oder dieses Nachdenken über Hörspiel als Raumkunst hat mich darauf gebracht, das Ohr als den Raumkontrollsinn zu sehen. Und äh, da gleichzeitig dann zu entdecken, hoppla, wenn der Raumkontrollsinn kaputt geht, dann geht ja unsere Fähigkeit kaputt, über unseren Lebensraum nachzudenken, weil wir darüber keine Informationen mehr bekommen. Also müsste das Ohr um seinen Raum zu retten, um den Lebensraum zu retten, äh, den Aufstand inszenieren. Daher in dieser Auseinandersetzung zwischen der Dominanzvisualisierung, der Dominanz der visualisierten Wahrnehmung und der Reduktion des akustischen Wahrnehmens einfach durch die Flut der Geräusche, der Bewegungsgeräusche in dieser Welt, dass in dieser Auseinandersetzung zwischen diesen Sinnen welcher Sinn ist der stärkere, der Gesichtssinn oder doch das Gehör. Das ganz, das Ohr einfach diesen Aufstand vollziehen muss, wenn es das Gleichgewicht behalten will. Das Ohr ist ja auch Gleichgewichtssinn. Nicht? Also es ist ein Maßsinn. Es misst ja auch. Es, mit dem Ohr durchmessen wir den äh, Raum, indem wir einen Schall, einen Klang in den Raum hineinschicken, indem wir in die Hände klatschen zum Beispiel oder rufen und dann die Qualitäten des Raums versuchen zu ermessen. Aber fängt das auch nicht äh, damit an, dass das Ohr ähm, empfindlich wird für Geräusche und nicht so sehr für die normale Bedeutung oder der Sinn? Es ist beides. Also das, äh, man spricht immer von der Lesbarkeit der Welt und äh, man kann dem gegenübersetzen genauso die Hörbarkeit der Welt. Nicht? Und äh, die Welt ist natürlich nicht nur eine gesprochene Welt, sondern die Welt ist auch eine von Geräuschen, von Klängen, von Dingen, die äh, disharmonisch, die ungeordnet als Ereignisse verlaufen. Denn das ist auch eine der Erfahrungen, die man im Hörspiel macht, äh, vor allem wenn man sich mit jetzt digitalen Formen beschäftigt. Es gibt keine absolute Stille. Selbst die digitale Stille ist keine Stille, sondern die Materie gibt etwas von sich und seien es nur die Geräusche, die die Ionen machen, wenn sie um ihre Atomkerne herumsausen. Also der Aufstand wird nicht so sehr eine Forderung nach Stille sein. Er ist damit verbunden er ist damit verbunden, denn ich möchte natürlich in einer Welt leben, in der Ruhe nicht das Maß der Lautheit von Geräusch ist, sondern das Maß des äh, geringsten Aufscheinens von Geräuschen ist. Das ist Stille. Und bei uns ist mittlerweile Stille schon mit einem so hohen Geräuschpegel versehen, dass man sich ja kaum mehr wirklich selber hört, wenn man sich bewegt. Nicht? Es ist in jedem Raum fast ein so ein großes Rauschen von außen herinnen, dass sie äh, ihren Atem zum Beispiel, die Resonanz des Atems im Raum schon gar nicht mehr richtig hören und damit ihre Bewegung im Raum auch nicht mehr kontrollieren können, also den Raum nicht mehr kontrollieren können. Und das führt dann zur Unsicherheit zum Beispiel in großen Räumen. Aber das sind dann schon politische Interpretationsfragen auch, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel, dass die Faschisten immer große Räume inszeniert haben, um den kleinen Menschen darinnen sich bewegen zu lassen und um die Stimme, die sich da erhebt, auch mit einem Erschrecken zu versehen. Nun also haben Sie diesen Zusammenhang ja auch äh, hergestellt in diesem Referat. Staat, äh, dem sie auf äh, die Raumvernichtung äh, hingewiesen haben und der Beschleunigungskrieg. Das hat mit diesem Unfähigkeit zu tun, dass ja. wir jetzt nicht mehr hören können. Wechselwirkung. Ja. Das ist eine Wechselwirkung, glaube ich, ganz sicher. Wir haben im Versuch, uns zu bewegen in der Welt, also die Welt uns so zu erobern, dass wir in ihr sich uns, dass wir in ihr uns beliebig bewegen können und beliebig schnell bewegen können, haben wir vergessen, dass wir den Raum durch die Bewegung kaputt machen. Und mit dem Kaputtmachen des Raums haben wir unser Ohr kaputt gemacht, denn die Bewegung erzeugt Lärm und wenn wir uns bewegen, hören wir schlecht. Nicht? Also das ist so eine Wechselwirkung und äh, wenn man lange schlecht hört oder lange viel massiv hört, dann wird das Gehör kaputt. Also das Ohr, das Ohr ist ein Sinnesorgan, das sehr verletzlich ist. Das Auge ist auch verletzlich, also es kann sich auch die Netzhaut ablösen oder äh, der ganze Glauskörper kann kaputt gehen, aber nicht durch die Wahrnehmung, sondern durch Außeneinwirkung. Äh, das Ohr kann kaputt gehen durch die Qualität der Wahrnehmung, des Wahrgenommenen. Das Auge kann also durch ein schlechtes Bild, da kann die Seele beschädigt sein, aber nicht das Auge. Beim Ohr kann durch einen tödlichen Ton das Gehör vernichtet werden als Organ. Nicht? Das ist der Unterschied. Das heißt, dass der Aufstand äh, des Ohres auch ähm, Forderung äh, stellt ähm, für eine gesellschaftliche äh, Geschwindigkeitsbegrenzung? Zum Beispiel, nicht? Oder, äh, nein, ich glaube gar nicht die Begrenzung, sondern äh, das Ohr könnte uns helfen, äh, wenn der Aufstand einmal Aufmerksamkeit erregt, das Maß zu finden. Jeder Mensch hat ein Maß. Und wir haben natürlich äh, in der Erfahrung mit dem Geschwindigkeitsrausch auch ein Maß. Aber dieses Maß müssen wir finden. Das ist das Entscheidende. Und das Ohr ist ein messendes Organ. Herzlichen Dank. Hallo, liebe Schallplattenfreunde. Die Herbstausgabe unserer klingenden Post soll Ihnen diesmal einen kleinen Einblick in unser neues Langspielplattenprogramm geben. Herbstwirbel 68. Unter diesem Slogan erfolgt der Start von 30 neuen Langspielplatten des beliebten Fünf-Sterne-Programms. Viele bekannte Künstler und Orchester haben sich zu einem Stelldichein der leichten Muse zusammengefunden. Wir können leider nur eine kleine Auswahl erklingen lassen und hoffen, dass wir möglichst viele ihrer Lieblingsinterpreten berücksichtigt haben. Einen vollständigen Programmüberblick vermittelt Ihnen unser neues Musikmagazin, das Ihr Fachhändler für Sie bereithält. Und nun viel Vergnügen. Musik Thank drops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. hinein. Und mit Köpfchen hoch und Mut genug, leer das volle Glas in einem Zug, das ist klug. Schließ die Augen einen Augenblick, denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf eins, zwei, drei wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Ich bin heute Nacht plötzlich erwacht, weil eine Fee vor mir stand und sprach, komm, lauf mir nach und sieh habe ich keine Zeit. Ja, welkom hier in het Wereldobservatorium te Berlijn. Ehm, jullie hebben net ehm, kunnen luisteren naar ehm, de directeur van de, de, afdeling hoorspelen van de eh, SFB, Sender Freies Berlin, de staatsomroep hier in Berlijn. En ik wilde nu even een eh, artikel bespreken. Wat ik eh, heb gevonden in de Tageszeitung. De Tats. Het heeft als titel De Drang naar het Westen. Eh, het is geschreven door Sonja Margolina. Ehm, ik ken haar niet. Ik dacht dat niet dat zij redacteur was van deze krant. Het gaat over een bijzonder onderwerp Ehm, er doen geruchten de ronde in Berlijn dat er eh, enkele miljoenen, of misschien al wel veel meer, Russen binnenkort een pas krijgen. En dan eh, komen ze dus en masse naar hier toe. Kortom, er komt een enorme golf op eh, Berlijn af. net nu de, de Polen de stad uit zijn gezet en het even rustig is, doemt dus een nieuw spook op Ehm, <clears throat> het is eh, de buitenlanders en de vluchtelingen hier eh, nooit zo best vergaan. Eh, de Turken hebben zich wel weten te handhaven dankzij hun jeugdbendes. die houden zich nog kordaat. En, de andere buitenlanders, zoals bijvoorbeeld de Tamils een aantal jaren geleden, daar is vrijwel niets meer van over. Goed, de, er zijn een hoop Polen Ehm, illegaal of niet. Uh, er zijn dus heel veel Polen. Honderdduizenden zijn hier op bezoek geweest in de zomer. En, ehm, we gaan het dus nu even hebben over de Russen. Eh, het is een, eh, bijzonder onderwerp. Eh, omdat het ehm, heel erg politiek geladen is en het ook gaat over de toekomst van de stad. Als Berlijn geen hoofdstad wordt, dan uh, zinkt het weg in oerras, wat dan zou moeten lijken op eh, New York, dus de suburbs, ehm, met de bendes en alles. Goed. Eh, die angst die werd al een eh, jaar geleden uitgesproken. Vlak nadat de muur werd geopend, vond ik ook in de Tageszeitung een zeer opmerkelijk verhaal wat als titel had Berlijn, socialistische stad. En dat gaf dus al eh, ehm, kijk je in, eh, in dat eh, scenario wat wellicht te wachten staat. goed, gaan we even ons verplaatsen naar Rusland, want daar gaat het nu over. Ehm, de drang naar het Westen is volgens Sonja dus niet alleen ehm, aan te treffen bij Joden of Duitsers die in Rusland wonen. Maar dat is een soort um, vluchtziekte, waar dus schijnbaar eh, een heleboel Russen door eh, bevangen zijn. Eh, volgens volgens een van de sociologisch onderzoek staat hier, zou het ongeveer 20% van de bevolking wel over denken om Rusland te verlaten. In het afgelopen jaar, in 1989, zijn er inderdaad al een half miljoen mensen geweest die het land hebben verlaten. Ehm, die ehm, dat verlangen naar het Westen, eh, wat natuurlijk eh, ook een zeer oud thema is en eh, ook ons heeft bevangen in West-Europa. Met, het is echt een oud volksverhuizingsthema. Um, ehm, ja, heeft helemaal geen last meer van oude vijandsbeelden. en, de vliegtuigkapers bijvoorbeeld van de afgelopen tijd in de Sovjet-Unie, die, hebben, houden daar echt eh, een zeer naïeve ideeën op na, schijnt het, na hun arrestatie. En ze zouden zelfs graag een gevangenis, staat hier dan, willen inruilen voor eh, het eh, thuis waar ze nu zijn. Maar goed, zelfs die gevangenis halen ze dus niet, want ze worden allemaal teruggestuurd. Maar goed, ehm, <clears throat> de ehm, uh, ehm, ineenstorting van eh, Oost-Europa heeft eh, die, eh, die vluchtziekte enorm toen toenemen. Het is eigenlijk een soort virus, een soort een epidemie, zou je kunnen zeggen. Ehm, <clears throat> en dit artikel vraagt zich dus af ehm, wat daar nou eigenlijk aan te doen valt. En, het is niet zozeer een journalistiek verhaal. Dat is wel bijzonder. Maar erg opinierend. En die verhalen kom je tegenwoordig niet zo heel veel tegen. Er wordt over Oost-Europa erg veel eh, geïnventariseerd. Maar ehm, nog niet zo weinig ehm, gefilosofeerd. Maar deze dame doet dat, wel. En komt met een aantal opmerkelijke ehm, voorstellen. ze constateert bijvoorbeeld dat eh, de machines die gekocht worden van de hulp die de Sovjet-Unie nu, nu, al krijgt van eh, Duitsland uh, eigenlijk eh, onzin zijn. daar moeten geen machines heen. Er staat hier een getal dat de Sovjet-Unie zelf heeft aangegeven. Van de geïmporteerde machines is, staat dus in waarde van 60 miljard roebel al de zaken gewoon te verroesten. Of zijn dus gestolen. Dat is natuurlijk eh, <clears throat> niet gering. En eh, het bedrag wat Kool eh, onlangs vergeven heeft aan Gorbachev. En dat waren, in eerste instantie was dat geloof 5 miljard. ja, dat is eigenlijk allemaal zinloos, want dat gaat, wordt direct omgezet. <laughs> Vooral in vlees, wat dus uit de DDR komt. En zijn, er worden sigaretten van gekocht, om het volk een beetje rustig te houden. Ehm, goed, dat, dat soort hulp eh, vindt zij dus uh, onzinnig. En ehm, waar het op neerkomt is dat zij is eigenlijk een soort eh, alternatieve bezettingspolitiek erop na wil gaan houden. Ehm, het kopje heet Geistige Occupation als noodprogramma. En dan de Russen, eh, zegt zij dan, ehm, eh, zijn nu eh, behept van een gevoel van nederlaag. Ze, ze, ze, hebben er gewoon een bijltje bij neergelegd en ze geloven er niet meer in. dat betekent dat er nu allerlei voorstellen daaronder doen om de partij te verbieden, de misdadigers aan te klagen, <clears throat> het, de, het, leger te reduceren en een soort Marshallplan ehm, in te voeren. Maar ja, in te voeren, dat is natuurlijk een, wie moet dat dan gaan doen? Ehm, want Duitsland zal dat eh, vrijwillig niet eh, doen. Eh, kortom, Rusland kan men nalezen in de bronnen, Russische bronnen die hier staan aangegeven, ehm, heeft eigenlijk een bezettingsmacht nodig. om het idee te hebben dat ze in ieder geval ehm, overwonnen zijn. Want ehm, daar heerst dus op het moment een eh, leegte. En uit die, uit die leegte eh, komt dus ook dat eh, vluchtgevoel voort. Ehm, het gaat er dan ook om <clears throat> dat ehm, ze niet alleen financiers kapitaal nodig hebben. Maar eigenlijk gewoon kennis. En daar draait het verhaal van Sonja Margolina dan ook om. Ehm, van het geld wat het Westen uh, moet geven, zouden eigenlijk universiteiten gebouwd moeten worden. En ehm, daar moeten dan westerse mensen les gaan geven en zelf opgeleid worden in eh, speciale Oost-Europese en Russische problematiek. <clears throat> ook om deze drang naar het Westen natuurlijk eh, in de kiem te smoren. nu is het niet zo dat zij pleidooi houdt tegen de komst van eh, eh, al die vluchtelingen. Eh, dat lees ik hier in ieder geval niet uit. Maar dat kan je natuurlijk al wel snel ehm, eruit concluderen als je haar humanistische verhalen eromheen ehm, een beetje eraf schaaft, dan gaat het al snel in die richting. Ehm, en dan zegt ze dat, dat het Westen dus eh, allerlei scholen moet gaan oprichten. Dus eh, school voor landbouw, politieschool. Uh, ze moeten de Westerse mensen die daar dan werkzaam zullen zijn, die moeten vakbonden gaan oprichten, politieke partijen en allerlei sociale instellingen. En dat zou dan moeten komen door via een soort persoonlijke uitwisseling dat ziet zij dan als het eerste stadium van zo'n eh, grootscheepse ideologische eh, interventie. Een interventie overigens die al een, nou, ik geloof al bijna een jaar geleden al eh, letterlijk uh, na te lezen was in de TATS. Waar een Sovjet-dissident openlijk opriep om het Westen, om, alsjeblieft... Ehm, komen helpen. En eh, het heet hier dat de geest aangeplant moet worden. En dat vond ik eh, een mooi woord wat, eh, wat hier bedoeld wordt. Go east. Ja. Want alleen via de kennis en het westelijke... Ehm, ze noemt het zelfs geloof ik protestantische ethiek. Want alleen uit de protestantse ethiek zo leert Weber natuurlijk. Ehm, komt het eh, kapitalisme voort. En eh, zolang eh, de Russen daar niet in onderwezen worden of door omringd worden en door aangestoken worden, ehm, wordt het dus niet en verzinkt Rusland in een crisis. En <clears throat> die komende crisis in Rusland ehm, dat is natuurlijk iets wat ehm, als je hier in Berlijn zit ehm, veel beter voelbaar is dan in eh, Amsterdam. темнота, грусть и тоска охватили меня. nu even verder op de protestantse ethiek. Daar hadden we het net over. Uh, in het kader van dat uh, artikel over Rusland. En ehm, bei mij op bezoek ist nu eh, Rudi. Und ähm, gibt es diese Verbindung äh, immer zwischen Kapitalismus und protestantische Ethik, die äh, Weber gemacht hat? Warum ist das so selbstverständlich? Ist es, äh, das wird, das wird, sie macht das als Voraussetzung für die äh, geistige Okkupation von Russland. Ähm, stellt sie einfach, dass äh, die Leute da äh, diese protestantische Ethik übernehmen müssen, quasi, um, um in den Kapitalismus einzutreten. Ja, was Weber gemacht hat, ist ja erstmal eine wissenschaftliche Hypothese, hat eine wissenschaftliche Hypothese von, formuliert und die äh, ist, wie gesagt, wie wissenschaftliche Hypothesen halt äh, sind, nur so lange gültig, bis sie widerlegt werden. Und sie hat sich eben als sehr erfolgreich herausgestellt, weil sie die Wirklichkeit, also im kapitalistischen Westen, sehr gut beschreibt. Und die besagt nämlich, dass äh, äh für den Erfolg des Kapitalismus eben eine bestimmte Lebensführung notwendig ist. Und diese Art der Lebens Lebensführung ist von äh, bestimmten äh, Sekten erfunden worden, so im 16., 15., 16., 17. Jahrhundert, vor allem vom Calvinismus äh, nicht so sehr von, von, von, den deutschen Lutheranern, aber eben von kleineren Sekten in England, in Holland und in Amerika. Und die haben eben um äh, ein gottgerechtes Leben zu führen, äh, äh, danach getrachtet, möglichst äh, in der Welt möglichst äh, viel tätig zu werden oder möglichst umfassend tätig zu werden. Und äh, das wirkte sich natürlich nun wieder zurück eben auf, auf den materiellen Reichtum, der damit geschaffen worden ist und insgesamt wurde eben damit so eine Systematisierung des Lebens äh, erzielt. Das heißt also, also gezielte Berufstätigkeit wurde da erfunden, also von diesen Sekten. Das heißt also eben acht Stunden Tag, nicht nebenbei arbeiten, auch äh, unneigen, nützige Tätigkeit akzeptieren, dass es einen Staat gibt, der für alle sorgt und so weiter. Und äh, das sind eben Errungenschaften, die hunderte von Jahren alt sind und äh, die kann man nicht äh, so von heute auf morgen in äh, russische Köpfe einpflanzen. Und man sieht es in der Sowjetunion, also die KPDSU war der einzige Garant für äh, dafür, dass die gesellschaftlichen Prozesse aufrechterhalten worden sind. Jetzt, wo die äh, Partei verschwindet, jetzt bricht das Chaos aus, weil es sowas wie einen Staat überhaupt nicht gibt, in einem Staat im, im westlichen Sinne. Und dieser Staat im westlichen Sinne ist eben auch ein Produkt dieser bestimmten Lebensführung. Und äh, diese Lebensführung kann man eben nicht, nicht exportieren. Die, äh, das äh, sieht man schon, die kann man nicht in den Nahen Osten exportieren, die kann man auch nicht nach Südamerika exportieren und die kann man auch teilweise nicht nach Italien exportieren. Also da gibt es halt dann eben mafiöse Strukturen oder beziehungsweise so, ja, wie in Südamerika eben. Äh, so ein, mhm. ein äh, Diktator jagt den anderen und äh, da hat sich äh, so eine äh, eben so eine Art der Lebensführung noch nicht durchgesetzt und das in, in der Sowjetunion, in, in Russland äh, meiner Einschätzung nach unmöglich, sowas äh, zu vollbringen. Aber das ist doch eine überraschende äh, äh, Konklusion deiner äh, Aussage. Das heißt, dass äh, sowas wie globaler Kapitalismus oder so eine neue Weltordnung, die viele jetzt vor Augen haben, überhaupt nicht geben wird. Nein, bestimmt nicht. Es äh, gibt bestimmt immer welche, die draußen sind. Also ich glaube auch, dass der Kapitalismus nur so funktionieren kann, dass es äh, Grenzen gibt. Und siehe Amerika, in Amerika die Grenze zwischen Amerika, Nordamerika und Mittelamerika, da kommt niemand drüber. Und nur durch solche Gefälle wird äh, auf der einen Seite Reichtum erzeugt, auf der anderen Seite Armut. Und äh, ich denke auch, dass es äh, also im so eine Grenze mit so einem Wohlstandsgefälle eben nach, von Europa nach Osten hingeben wird. Und das ist genau die deutsche Ostgrenze. In Polen werden die Leute viel ärmer sein und äh, noch ärmer in der Sowjetunion oder in Russland. Und das wird, wird so die Bedingung sein dafür, dass äh, Westeuropa, Westeuropa Reichtum und Wohlergehen herrscht. Denn äh, die Gefahr besteht natürlich, dass es einfach eine Völkerwanderung demnächst gibt. Also ja, ja, von Osten nach West. Darüber geht es äh, mhm. <clears throat> auch in, in diesem Artikel. Ähm, nun gibt es äh, komischerweise dieses Wort äh, Protestantismus auch ähm, in einem anderen Zusammenhang, ähm, wo äh, darauf hingewiesen wird, dass, äh, dass es in der Bundesrepublik äh, oder das neue Deutschland vielleicht ähm, auch das große äh, einen ähm, Gegensatz gibt zwischen dem ähm, protestantischen Norden und dem katholischen Süden und dass dieser äh, Unterschied äh, jetzt äh, wichtiger wird, äh, zeitlang es nicht gegeben hat oder nicht so wichtig war und eben in diese Frage, äh, ob Bonn oder Berlin jetzt Hauptstadt wird, plötzlich auftaucht. Ja, bedeutsam wird es deshalb, weil äh, die Zahl der Protestanten nimmt zu durch die, äh, durch die DDR. Man kann zwar sagen, dass äh, in der DDR, das war ein atheistischer Staat, die Leute haben alle äh, ja, das religiöse Leben einfach links liegen gelassen. Aber ich denke mir, also die protestantische Mentalität und die protestantische Bevölkerungsanzahl nimmt zu und deshalb fühlen sich die Katholiken dann auch ja, mehr in die Minderheit gedrängt. Und wenn dann Berlin noch Hauptstadt wird, dann heißt das einfach, dass sich ähm, eine bestimmte Gewichtsverlagerung nochmal äh, verdeutlicht und nochmal deutlicher wird. Und Bonn war ja äh, in den rheinischen Gebieten, also in den rheinisch-katholischen Gebieten, und Bonn ist eine katholische Universitätshauptstadt und hat gewisse Verbindungen zu Bayern und, äh, und auch zu Frankreich, zum katholischen Frankreich. Und mit Berlin als Hauptstadt würde sich eben da ja, so eine leichte Umorientierung ergeben. Und äh, dieser Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken ist natürlich äh, durch, durch die ökonomische Prosperität äh, nivelliert worden, dass also von, von diesem äh, immensen Reichtum natürlich alle was abbekommen haben. Aber entscheidend ist natürlich auch, äh, dass äh, die Katholiken eben schon noch eine andere Mentalität haben, eine andere Art der Lebensführung, äh, nicht so sehr äh, darauf achten, dass sie beruflich fortkommen, dass sie beruflich Karriere machen, dass möglichst viele von ihren Kindern studieren und so weiter. Man kann es ganz deutlich machen, also in der Alternativbewegung in Deutschland, das war mehr oder minder... Mh, mm, das waren alles Protestanten. Die Alternativbewegung von ihrer geistigen Struktur her war protestantische Natur die Leute aus der RAF, das waren auch alles Protestanten. Es gibt so einen bestimmten protestantischen Rigorismus, der äh, dazu führt, alles mit letzter Konsequenz auszuführen. Äh, und den gibt es eben in katholischer Hinsicht nicht. Es gibt kaum, es gibt kein Mitglied der, der Rote Armee-Fraktion, äh, das aus dem katholischen Bereich käme. Es waren alles mehr oder minder protestantische Pfarrerssöhne, die alle äh, so einen teilweise schon selbstzerstörerischen Rigorismus an den Tag legten. Und äh, das mal zum mentalen Unterschied. Äh, und andererseits kann man natürlich sagen, in Bayern äh, hat es hat es auch eine ökonomische Prosperität gegeben, aber es gibt eben so Mentalitätsunterschiede, die sich nur ganz langsam abschleifen. Und, ja, und äh, äh, es wird auch eine Verbindung hergestellt zwischen dem Protestantismus und ähm, Preußen. Ist diese Verbindung so klar? Ja, Preußen war von der Staatsidee her natürlich immer, immer ein protestantischer Staat, immer die Verbindung von äh, Thron und Altar war maßgebend, weil die, die äh, protestantische Kirche war ja, äh, ist ja so strukturiert, dass der Kirchenherr zugleich Landesherr ist, dass, äh, dass die Kirchenhierarchie total verzahnt ist mit, äh, mit der politischen Hierarchie. Und während in, äh, in katholischer Hinsicht äh, gibt es diese Verzahnung nicht. Es gibt so eine Interessensidentität, oder eine Interessenskoalition, aber eben nicht eine politische Verzahnung, sondern die äh, katholische Kirche ist wesentlich unabhängiger von, ähm, von politischen Strukturen her. Und äh, äh, zum Zweiten, wenn man es historisch betrachtet, war, war, es auch so, dass das Bismarckreich, also der protestantische Staat, preußisch-protestantische Staat natürlich auch unter preußischem Vorzeichen formiert worden ist, das heißt unter Ausschluss von Österreich. Die klein, sogenannte kleindeutsche Lösung äh, wurde möglich, weil Österreich aus diesem deutschen äh, Verband, aus diesem deutschen Reichsverband oder Staatsverband äh, herausgedrängt worden ist. Das wurde in, in einer Reihe von Kriegen dann entschieden. Und äh, das bedeutet natürlich, dass äh, mit dem Herausdrängen von Österreich äh, die die Protestanten übergewicht bekommen haben. Und äh, bezeichnend ist auch, dass äh, die Katholiken neben den Sozialdemokraten und den Polen äh, äh als Reichsfeinde tituliert worden sind von Bismarck. Und äh, während äh, des Bismarcksreichs, so 1880, 90, gab es einen sogenannten Kulturkampf. Das Wort hat Rudolf Virchow erfunden das ist auch hier das, der Titel wieder um eine, ähm, eines Artikels aus der Taz von Tilman Fichter. Das heißt auch Kulturkampf um Berlin. Ja, ja und in dem Kulturkampf ging es eben darum, dass äh, die katholischen Elemente eben zurückgedrängt werden sollten. Also weil man hat so argumentiert auch von von nationalliberaler Seite, dass die äh, katholischen Priester sich zu sehr in das Staatsleben einmischen würden. Man hat äh, dagegen nun jetzt gesetzt, dass der Staat die Privatsphäre mehr und mehr durchdringt. Dass es zum Beispiel, also dass nicht mehr, nicht mehr nur äh, die katholische Kirche oder die Kirche allein für Heirat und sowas und Geburt zuständig ist, sondern eben der Staat. Und man hat daneben eben der kirchlichen Trauung eben auch die Ziviltrauung eingeführt. Und man hat den katholischen Priestern jedes Wort äh, über staatliche Angelegenheiten auf der Kanzel verboten. Da gab es so zum Beispiel diesen Kanzelparagrafen. äh, wer also von der Priesterschaft da was äh, gegen den Staat gesagt hat, wurde sofort dann in den Knast gesteckt. Und äh, das haben natürlich die ähm, Katholiken lange nicht vergessen und ist auch heute noch nicht vergessen. Und das bewirkt natürlich, dass äh, dass die Preußen in Bayern und in den rheinischen katholischen Gebieten nicht sehr angesehen sind. Also weil mit den Preußen wurde natürlich immer, immer verbunden, dass, dass äh, die die eigenen Lebensformen unterdrücken und, äh, und man wurde niemals als normaler Staatsbürger akzeptiert. Mhm. Und deshalb eben diese Vorbehalte, die immer, immer noch weiter wirken. Nicht mehr in der krassen Form, aber eben die Vorbehalte sind noch da gibt es auch, äh, sag mal, äh, in den Köpfen eine Verbindung zwischen dem Protestantismus und dem Sozialismus, wird, weil ich äh, mich jetzt äh, erinnere an einen Artikel, in der Tat kurz nach der Mauereröffnung, wo die Angst ausgesprochen wird, Berlin würde äh, <clears throat> schnell zu einer sozialistischen Stadt. Äh, und ähm, ich weiß nicht, inwieweit in der DDR jetzt äh, sag mal, diese Verbindung, wie du sagst, äh, mit dem Protestantismus mhm. <laughs> ähm, aufrechterhalten wurde oder eben vielleicht äh, zerstört. Ja, es gibt so eine, so eine latente Verbindung zwischen, äh, zwischen Protestantismus und protestantischer Lebensführung und protestantischer äh, protestantischem Rigorismus und Konsequenz und auch Nüchternheit und äh, so sozialdemokratische oder sozialistische äh, Lebens- und Weltanschauung. Also das aber nur, nur latent, weil man könnte auch einwenden, also die Sozialdemokratische Partei ist gerade in Nordrhein-Westfalen sehr stark, wo es mehrheitlich äh, katholische Bevölkerungsteile gibt. Aber im Grunde genommen muss man doch eher sagen, dass, äh, dass, äh, dass der Sozialdemokratismus oder Sozialismus eher auf ähm, protestantischen Wurzeln aufbaut als auf katholischen Wurzeln. Äh, es gibt eine, eine Verbindung zwischen Katholizismus und Anarchismus, die ist viel deutlicher, aber es gibt zum Beispiel äh, Anarchismus äh, kaum in, in protestantischen Gebieten, sondern Anarchismus gab es in Italien, Anarchismus gab es in Spanien, teilweise in Frankreich und, äh, und in Bayern, aber eben nicht, nicht in Preußen, nicht in Berlin, sondern das, ist, äh, das sind Welten. Die, die, eben diese Verbindungen trennen. Also man kann das nicht, nicht äh, ganz deutlich fundamental machen, aber, aber auf der Oberfläche kann man eben so verschiedene Gruppierungen zwischen verschiedenen Phänomenen vornehmen und eben dadurch eine Trennung, äh, äh, Trennung machen eben zwischen Katholizismus und Anarchismus und eben Protestantismus und, und Sozialismus. Mhm. Und äh, wenn man vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen würde, könnte man schon noch eine, eine, intensivere Verbindung herausarbeiten eben zwischen, zwischen dem, dem Protestantismus und äh, und dem Sozialismus auch so. Beispielsweise, also äh, der, die Sozialdemokratische Partei, so um, um 1890, da gab es ja noch nicht, äh, noch keine KPD, die hat sich äh, Sozialismus vorgestellt, also als Verbindung eben zwischen Preußentum und, äh, und ihren ihren Ideen. Also zwischen dieser preußischen äh, straffen Staatsführung, zwischen preußischem Bürokratismus und äh, preußischer Konsequenz und dann eben Sozialismus. Und bei Lenin ist es, ist es genauso. Lenins großes Vorbild war äh, an, an, für, für sozialistische Staatsorganisation war äh, die Deutsche Reichsbahn. Wie die Deutsche Reichsbahn organisiert äh, war, so sollte auch äh, ein sowjetischer Staat organisiert sein. Und da sieht man, also, dass es hier schon ähm, so eine Verbindung gibt und eben diese, diese, diese Art der Nüchternheit, die so in diesen Politsystemen herrscht. Einerseits bei diesem preußischen äh, Rigorismus und bei dieser preußischen Bürokratie und auch natürlich preußischen Effizienz. Die sollte dann übertragen werden auf, äh, auf so einen sozialistischen Staat. Und bei der DDR war es natürlich ganz auf, auffällig und augenfällig, dass, dass hier also nur die Nüchternheit, also die preußische Nüchternheit eben natürlich noch keinen Staat macht, dass die Leute alle mehr wollten als nur preußische Effizienz und, äh, und äh, preußischen Staatsgedanken und, äh, und sozialistische Ideen. <laughs> Und äh, letztes, letzte Frage. Äh, ich wollte wissen, was du darüber äh, denkst. Wieso fast unbemerkbar, aber ebenso rasch wie alle anderen äh, Entwicklungen im letzten Jahr eigentlich die Meinung über die Hauptstadtfrage äh, umgekippt ist und doch jetzt viele äh, für Bonn plädieren und Berlin äh, allein steht. Ja, also die, die die, die Umfrageergebnisse schwanken ja. Und also man betrachtet es, denke ich, auch relativ nüchtern. Also Berlin kostet erstmal viel Geld, Berlin liegt sehr weit im Osten. Berlin äh, repräsentiert immer noch nicht die, äh, immer noch nicht die Bundesrepublik äh, richtig, sondern also man hat sich einerseits mit dem Provisorium Bonn abgefunden. Bonn funktioniert Bonn äh, ist eine effektive Verwaltungshauptstadt. Ähm, Bonn ist auch gut fürs Repräsentieren. Und Berlin wäre zwar näher am Leben, aber, aber es wird komischerweise alles sehr ähm, wenig mit Ideologie behaftet. Diese ganze Hauptstadtfrage wird ja eher von Bonn und Berlin so inszeniert. Also die Leute wollen mehr oder minder nichts davon wissen, im Grunde genommen. Also ihnen ist es mehr oder minder egal. Also die wird. Äh, den Leuten eher aufgedrängt. Und wenn sich dann natürlich äh, so ein bayerischer Ministerpräsident Streibel noch in die Diskussion reinmischt, äh, dann versucht natürlich so diese alten Ressentiments gegen die Preußen wieder, äh, wieder, äh, wieder zu beleben, weil natürlich äh, Streibel für Bonn plädiert, weil Bonn eine katholische Hauptstadt ist. Und, äh, und ich denke mir auch, Berlin müsste Hauptstadt werden, damit Berlin nicht vollkommen, äh, vollkommen verslammt und im Chaos versinkt, weil Berlin ist mitten in der DDR und, äh, und Berlin braucht einfach Geld und Unterstützung aus, aus dem reichen Westen, um nicht äh, vollkommen zusammenzuklappen, auch äh, jetzt äh, vor dem Ansturm aus, aus dem gesamten Umland. Und man muss, äh, muss sich vorstellen, Berlin ist 30 oder 50 Kilometer von der polnischen Grenze weg. Und Berlin wird äh, zum Magnet für polnische Touristen und für, für ganz Osteuropa werden. Und also ich, ich bin auch unentschieden, also persönlich unentschieden, also wie jetzt nun die Hauptstadtfrage entschieden werden soll. Und viele denke, denken, also ähm, Bonn hat gut funktioniert und warum soll es nicht weiterhin so bleiben, wie es ist? Also weil man hat einfach im Nachhinein doch gute Erfahrungen dann mit der, mit der alten Bundesrepublik gemacht und äh, will natürlich möglichst wenig verändern und äh, und äh, so im Nachhinein hat man eben festgestellt, dass die BRD, wie sie bestanden hat, doch nicht ganz so schlecht war, wie sie, wie sie immer dargestellt worden ist. Und äh, denn alles, was in Zukunft kommt, weiß man nicht, äh, ob das gut oder schlecht wird. Und, und Berlin müsste sich dann erstmal als Stadt profilieren, um dann zur so Hauptstadtfunktion übernehmen zu können. Musik sie kam, ja, da hatte sie viel von dem gewissen Wickelwagel Sexappeal. Und die Hüften drehen war so fotogen, ja, da wurde ich gern ihr mit sehen. Oh la hey, da kommt sie, oh lei, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen, das Mädchen mit dem aufregenden Gang. beste Freund, der sagte, ja, yes, ist gut. Und das brachte mich furchtbar im Wut. Denn sein Blick, der hing an demselben Swing, mit dem sie alle ihre Männer fing. Hey, da kommt sie, ole, oh da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen. Das Mädchen mit dem aufregenden Gang. Da, da, da, da, da, da stoppt den ganzen Verkehr, weil er sowieso gefährdet wäre wird, die das Steuer hält. Steuert schief, wenn ihr Blick auf sie fällt. Oh, Hey, da kommt sie, Ole, oh, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen. Das Mädchen mit dem aufregenden Gang. was het Germafobisch programma voor deze week vanuit Berlijn. Volgende week eh, draai ik een tape van Radio 100. Maar over 14 dagen kun je me weer horen vanuit Berlijn. Tot dan. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein. Ja, für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir schreiten, keiner weiß wie lang. Ja, für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Da, da, da.